bavuga ko abarongoye iryo shyirahamwe ryagirizwa ubusuma hakoreshejwe ugwenge bafashwe ku mvo z'amatohoza ahandi havuga ubusuma ni muri posita ya kiya ya kijyama ni muri komine Songa intara ya Bururi aho abanywanyi biyo posita bidoga ko bakatwa amafaranga kungurane itige zibaha mu bugenduzi bw'amaposita bo bavuga ko icyo kibazo cyaheze turavyumva muri ano makuru imirima y'ibitegwa bitandukanye yo ku misozi icyenda ya komine gatara mu ntara ya kayanza yaraye yononywe n'imvura ivanze n'urubura yaguye ku muhingamo w'uyu wa gatanu Silvana Gakuyano arongoye iyo komine ya Gatara asaba abagira neza gufasha iyo miryango isigaye iri mu kangaratete mwijumva Omer Nduwayo Elika Dogo adufasha mu buhinga bw'ivyuma sangwa ikatsi Sangwa muri sanze kuri radio isanganiro turasubiriye kubaramutsa abantu umunani ku icumi bafashwe bagirizwa kugandagura abantu batandatu b'umuryango umwe umugabo umugore n'abana babo bane barafatiwe ingingo yo kuguma bapfunzwe bakajyanwa mu ibohero rikuru iyo ngingo yafashwe kuri uyu wa gatanu na sentare nkuru y'igihugu y'intara ya karusi mu gisata cy'imanza z'ibyaha imaze kumviriza abantu icumi bashengejwe n'umukuru wa parake abagirizwa ko aribo bishe bariko bariko barumvirizwa kuri uyu wa gatanu nyene abantu benshi bakaba biriwe bugarije inyubakwa sentare nkuru y'igihugu y'iyo ntara iciramwe imanza bamwe bagomba kwinjira ariko igipolisi kikababuza muri parake basigura ko icatumye batemeregwa kwinjira ari uko itari intahe y'icese aho umuntu wese ashobora kwinjira akumviriza ibihavugirwa Bamwe mu banywanyi ba posita kijyama iri muri komine songa intara ya bururi baridogera posita ko irikira bakata amafaranga ku ngurane itigeze ibaha bamwe bavuga ko umukozi wa posita yarajejwe kubahemba ngo Positive ivuga ko iri kwirabishuza imishahara bahembwe mugabo bitaboneka mu mashini ko sheke zabo zinjijweyo ku bandi naho ngo Posita iri ko iriha amadeni yabahaye bamwe muri abo banywanyi bavuga ko bariko bararenganywa bashikiriza ko atamunsi n'umwe bahembwe badatanze sheke canke ngo bahembwe ayasumba imishahara imishahara yabo ibyo byo kutinjiza izo sheke zabo mu mashini nyabwonko bakavuga ko byobazwa ahubwo umukozi wa posita yarajejwe kubahemba abandi nabo basabye urukurikirane rw'ingene bagiye baratora amafaranga ku makonte yabo basanga izo konte hari uwundi muntu yazikoresheje mu kwihingurane n'ibyo bakabyagiriza uwahora bahemba ubafunzwe kuko ku bwabo atanahamwe posita yo kwerekana amadosiye bayihaye bayisa asaba ingurane mu gihe abo banywanyi bavuga ko posita yari ikwiye gukurikirana nyabuna umukozi wabo nabo bagasubizwa imishahara yabo ikwiye mu bugenduzi bw'amaposita bavuga ko bituye tubabajije bishura ko abo banywanyi batunganijwe inyishu bo babona ko atayihuriye n'ibigaragara ku makonte yabo bagasaba nyabuna ubuyobozi bukuru bw'amaposita gufata icyo kibazo cyabo mu ntoke jean Pierre Misago ibururi radiyo isanganiro jean Pierre Misago urakenuye abantu barenga ijana nibo biriwe bugarije parake ya Cibitoke kuri uyu wa gatanu basaba ko ishyirahamwe ryitwa CBN Charité Business de nationaux. ni urukundo n'akazi by'abanyagihugu mu rurimi rw'ikirundi basaba ko bo kwishyurizwa amafaranga arenga miliyoni ijana bibwe ngo bazobaha akarusho abo banyagihugu bavuga ko bibwe hakoreshejwe ubwenge ngo bazoronka akarusho ku mafaranga batanze bagasaba ko ubutungane bwobishyuriza ayo mafaranga yabo aba ni bamwe mu baganiriye na mugenzi wacu bahati jackson twebwe turabanywanyi ba sebene ikibazo dufise sebene ni sosiyete nk'abanywanyi bayo twarashizeyo amahera yo kwinjira hanyuma tumaze kwinjira mu nyuma haragera igihe batubwira yuko dushobora kujanayo n'imitahe yacu noneho burindwi bakatwungukira amafaranga hanyuma ico kintu kica kiratangura cari kimaze amezi abiri umuntu ajanyeyo ibihumbi amajana atatu indwi iheze bagaca bamuhereza ibihumbi amajana ane umutahe wiwe n'ibihumbi ijana by’inyungu ujanyeyo miliyoni zitatu bagaca baguhereza miliyoni zine inyuma y'indwi imwe baregeranya amahera baregeranya amahera twagize uko mu ndwi zibiri zihe biheze ibiro bisha birugara baca baratunyaga amahera yacu twari tumaze gushirayo angana hafi ni miliyoni ijana na mirongo ibiri n'indwi cyane gose twari tumaze kubara ko ari sosiyete yemewe na leta bifise ikidodo twarinjiyeyo hanyuma ibyo bamaze kuvyerabura nk'abantu bajejwe sosiyete ntitwari gutinyana cyane cyane ko twabona ko bemewe n'igihugu bemewe n'amategeko twebwe nta kindi dukeneye n'amafaranga yacu kuko ibibazo biriko biraba n'umuyoro aha mubona afite ibipapuro byinshi narambuwe n'uwo mugabo ajejwe cbn kwitegurwa ry'amatombora kugira ngo atwibere ukomvyi atwangaze mu miryango nara badandaje parasera y'imiliyoni umunani n'amajana atanu njya miteke rya tombora afite itike icenda itike imwe iriko abantu mirongo itanu kuri mirongo ibiri n'indwi miliyoni n'amajana atatu n'itanu batwemera ko kwizo tike zose hariko ibintu imifuko y'imiceri icumi amasukari amatelefone atanu amakinga atanu ibintu byinshi byinshi byinshi tugezeyo yatugwarije indwara z'intakira gushika tugendana ubumuga butandukanye harabafasha n'amadiyabete ndimo hariho amayesitoma turagwaye indwara zihahamuka kubera miliyoni zacu ziriyo badukubise ku ntoke gushika iyi akaba ari imbere y'ubutungane nibadutunganirize nk'abenegihugu kuko bari hejuru kugira badutunganirize je n'umutama w'umuhumuro uramurukundira rero nuko ariko icyambaye sikindi nuko twari twambura CDN aho naciye mu basenyi ku isoko mbona umugore bafashwe agaramitse abo kaguranya amafaranga mwishirahamwe na jewe naho ndi ngaha ndiko ndaberabera mwaye mwaye mbasha kunyura nti ariko nabwe nabandi banse kuza ngaha bahungiye mu myonga iyo kintu kirababaje cyane mwodukurikirana mukatubariza abo bantu ukuntu boza bakaduhenda mukaraba ukuntu bodusubiza ibyacu hama ikibazo gatungana urongoye parake ya arahumuriza aba banyagihugu akavuga ko abarongo iryo shyirahamwe uko ari babiri bose bafashwe ubu bakaba bari mu minwe y'ubutungane yaguye ku muhingamo kuri uyu wa gatanu Silvana Gakuyano musitaneri wa komine Gatara asaba uwo wese afise umutima w'ikigongwe kugira icyo afashije abanyagihugu bo kuri iyo mitumba bahuye n'ibyago isanganiro inama isumba Inama isumba ni radio isanganiro ku isaha zitandatu n'iminota mirongo itatu n'ine muri studio zacu amakuru yacu arabandanya birakwiye yuko abadandaza utuntu bate, abadandaza utuntu batembereza ku mutwe mu gisagara ca Bujumbura bafatwa nk'abantu bagafatanwa ubuntu kandi uh, bagafatanwa ubuntu ariko rero nabo nyene bagakurikiza amategeko vyashikirijwe kuri uyu wa gatanu n'urongoye inama nkenguza amategeko mateka mu nama yagirishije abatowe mu gisagara ca Bujumbura mu rugendo abashinga amateka n'abakenguza amateka batowe muri meri ya Bujumbura bari bagize bakaba bari bagishikirije hamwe n'ikibazo kijanye n'abari bararishe udutabo twingo Mireille Kanyange bararishe tuwamiri fura ubu naho haje iyindi kaye ya tuwamiri yo muri fini banki none baribaza tuzogura ibihumbi bitandatu kubera yuko ayo mahera yagiye mu kigega cya mbere ngaha jimmy hatungimana arongoye igisagara cya bujumbura yamenyesheje ko ari hakabiri igikenewe ahubwo ari uko abarishe berekana icemeza ko barishe kabiri hanyuma baronka izoka kaye nshasha muri iyo nama kandi umukenguzamateka dewe nyagasani yaserukiye abatowe mu gisagara cya bujumbura yarashikirije ikibazo cerekeye abadandaza utuntu ku mutwe mu gisagara cya bujumbura ikibazo cy'abakomerisa ambulanse hariho amategeko abagenga mugabo ingene bafatwa ingene babatreta nibaza yuko bohindura strategie kugira ngo nabo nyene bafatwe nk'abantu bari mu makosa babahane siva amategeko mugabo ingene tweme twatubona babahana mu gisagara ca bujumbura birateye ikigongwe nk'umuntu ushobora gusanga umufasoni afise utuntu ku mutwe ashobora kuba yarenze amategeko muga ingene bamuhana imbere y'abantu umengo bariko bahana igikoko ibyo bintu benshi barabifize kandi tumaze kubishyikiriza tubishyikiriza abamutanteri n'abandi tugerageze turabe ingene ikibazo tuva mu nzira Kuri iki kibazo Emmanuel Sinzohagera arongoye inama nkenguzamateka abona ko amategeko akwiye gukurikizwa ariko mwe n'abo bantu bagafatwa nk'abantu mu buntu ubishyitse ugasanga yanyereye ku itegeko bamufatane sanse de dignité y'ubuntu ntihabe kurenza urugero icyo numva twosaba barongoye amakomine mwoza muravugana n'inzego zibijejwe gufata umuntu n'ubuntu akamenya ko ari ikiremwa muntu ko ari nk'igihe ushobora gufata nk'umuntu akamukubita ibyo afise akabisesa akabimena hasi akagira ante nabyo urumva bifate ubishyire ahantu hamwe hanyuma nimba umuca amande hanyuma umurekure agende abandanye Eh, mugabo kandi twubahirize amategeko ku kibazo c'amazone ya Buterere na Cibitoke adafisa amasoko urongoye igisagara ca Bujumbura yamenyesheje ko ibanki y'isi yose yemeye gutanga uburyo bwo kubaka isoko ya Buterere hakiriko harondegwa ikibanza cyo kuyubakamwo Urakoze Mireille Kanyange kwakira neza abarwayi bitura amavuriro ni kimwe abakorera mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu bakwiye kurushirizaho umushyikiranganje w'amagara y'abantu muganga atade ndikumana amenyesha ko byapfundikiwe mu mu mwiherero wa leta akaba hari kuri uyu wa gatanu mu gihe yari yakoranije abarongoye abandi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu barabira hamwe ibyaranguwe mu kwezi kwa gatandatu mu mezi atandatu aheze Eh, twabonye yuko izo twaranguye bishimishije kanatsinda mu mwihero wa leta twarashobora kuronka amanota ashimishije ibyo rero turabibashimira abakozi bose kuko ni nibo babikoze mugabo muri leta badusabye kurushirizaho na cyane cyane ku bintu novuga nka bitatu icya mbere kurushirizaho kwakira neza abarwayi bitura amavuriro yaba amakuru yaba ayo hagati mu gihugu cyangwa mato mato ikindi nacyo ni ugukora nk'ababyeyi twabasabye rero yuko umwe wese ategerezwa kumenya yuko eh, ikibanza arimo yagihawe n'abenegihugu ategerezwa ari gukora abenegihugu ko ari bamutumye kandi ikindi ni ugutunganya neza eh, ubutunzi bw'amavuriro n'amavuriro mato mato turi duhishije yuko muri aya mezi atatu tuzaba twashoboye gushyiraho za mashini nyabwonko n'ubuhinga bwa none mu mavuriro yose eka n'ubushikiranganje bwose kugira ngo akazi kagende neza hanyuma bigatuma n'ubutunzi eh, atawucira ku ruhande ikindi nacyo twashyitse ko kwakurabira hamwe ko dusanzwe twararonse novuga amafaranga atangwa na cya kigo gavi gifasha ubushyikiranganji mu byerekeye gukinga gukingira ababyeyi n'ibibondo eka mbere no gushyigikira amavuriro e, aho kubera uburundi bwaronse amanota meza batanze icyo bita bonisi y'amafaranga agera ku miliyoni zine z'amadolari rero naho nyine twari turabira hamwe icyo ayo mafaranga azofasha kugira ngo umwe wese aterere abone yuko aje gufasha by'ukuri Eh, kugira ngo amagara meza ya n’ibihondo birondo atere imbere mu gutwara ibidandazwa vya magendu nivyo vyaraye bifashwe n'abajejwe intwaro n'umutekano muri komine ya Bugabira intara ya Kirundo buramatari asaba barovyi kutongera gutunga bene ivyo bicumu bita amasando kuko ngo bishobora no guhungabanya umutekano ahakabivuga kabivuga afatiye ku karorero k'umugabo yagiteye umukenyezi wiwe bikiramuhusha ku mutumba wa kirundo muri bugabira abraham safari ubwato bugera kuri mirongo ine na butanu bukoreshwa mu kuroba no gutwara ibidandazwa bya magendo bita fraude bijanwa mu gihugu kibanyi cy'u Rwanda biciye mu ruzi Kanyaru bwaraye bwegeranirijwe hamwe kugira ngo buze busambugwe ivyo bikorwa vyakozwe kuyu wa gatanu muri commune ya Bugabira aho abajejwe intwaro bari kumwe n'abajejwe umutekano bazindukira muri ico gikorwa ku itegeko buramatari w'intara ya Kirundo Rubere Hatunga Imana yari yatanze kuwa kabiri w'indwi mu nama y'umutekano yabereye baherereye ku mutumba wa Kiri muri zone Kiyonza commune ya Bugabira kubera ko basanze abagira urudandazwa rutemewe n'amategeko bakoresha ubwo bwato aha bagatwara impuzu imiti y'ibitungwa ibiharage n'ibindi bijabukanwa mu gihugu kibanye cy'u Rwanda Buramatari akaba yasabye ko ubwo bwato bwo kugwa mu rufunzo no mu ruzi rwa Kanyaru aha tukabibutsa ko hari n'abantu babiri bivugwa ko bari abadandaza bakora forode babuzwe irengero bikavugwa ko boba kuba bagandaguriwe muri urwo rufunzo ruri hagati y'u Burundi n'u Rwanda si ivyo gusa n'amacumu mirongo itandatu n'atanu rimwe rimwe rigizwe n'uducumu dutandatu bakoresha mu kwica ibifi binini binini no mu gucungera ibyo bidandazwa baba bajabukanye barabifashe babyegeraniriza hamwe ngo bazobisambure kuko basanze ari bigwanisho mu bindi nk'uko abajejwe intwaro n'umutekano babivuga ngo birahungabanya n'umutekano aha bagatanga akarorero bafatiye ku mugabo yahazwe kugandagura umugore wiwe ku mutumba wa Kiri akaba yarakimuteye kiramuhusha buramatari wa Kirundo agasaba abajejwe intwaro umutekano n'abanyagihugu bo ngaho mu Bugabira cyane cyane abegereye urubibe bahana n'u Rwanda kudoma urutoke kwabo bose bakora urudandazwa rw'amagendo mu Kirundo Abramu Safari ku Radio Isanganiro Abraham Safari turagushimiye mu makuru avunaguye mu nkino Burundi buheruka gutahana umudari w'umujumu mu mahiganwa agira mirongo ine y'igikombe cya Afurika mu rukino rwa Jido aherutse kubera mu gihugu cya Madagascar mu kiganiro kubamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu Valerie Manirakiza rongo ishira hamwe ry'urukino rwa Jido mu Burundi avuga ko uwo mudari watumye Burundi buva mu kibanza cy'ijana na mirongo itandatu bukorokera mu kibanza cya mirongo ine ku isi umwunganizi w’umushikiranganji ajejwe igisata Chingino yari yitabye icyo kiganiro arashima abo bakinnyi ba jido ku iteka bateye igihugu Louis kamwe n'ubusa agasaba yandi mashyirahamwe y'inkino gufatira akarorero kuri abo bakinnyi ba jido aha niho turangirije amakuru twari twabateguriye